Kom ons uh soos ons sit dan buig ons die hoofde dan bid ons saam. Here, dankie dat ons ver oggend na u kan kom en dat ons hier aan die begin van die jaar vir u kan dankie sê vir die voorreg om hier by mekaar te kan wees. Dankie vir die belydenis wat ons ons op ons lippe kan hê om u te kan ken en in 'n verhouding met U te kan leef. Dankie vir die voorreg om te kan weet dat U vir ons lief is soos wat ons is. Dankie vir die verskille wat daar tussen ons kan wees en vir die ruimte wat ons kan glo ons onder mekaar het om ook in ons belydenis verskillende kante van u op verskillende maniere te kan verstaan. Dankie vir die kerk van Jesus Christus waaraan ons kan behoort. En dankie vir die belydenis van Jesus Christus en dankie dat ons mekaar help, kan help om u beter te kan leer ken en te kan verstaan. Dankie dat ons vir u kan loof vir u goedheid en u guns om in 'n omgewing in 'n gemeenskap te kan leef waar in ons vir u vrylik kan aanbid en kerk toe te kan kom. Dankie vir eh, die voorreg om binne 'n geloofsgemeenskap te kan leef en daaraan te kan behoort. Dankie vir mense wat ons kan hê om ons wat vir ons lief is en wat vir ons goed is. Dankie vir die seëning van vriendskap. En daarom kom ons en ons wil in die besonder bid dat U vir ons as 'n geloofsgemeenskap eh, in die jaar wat voorlê sal gebruik soos U U kerk en geloofsgemeenskappe oor eeue gebruik het. Dankie dat ons kan glo dat ons met 'n positiewe lewensgesindheid ten spyte van individuele persoonlike omstandighede wat negatief miskien kan wees dat dat ons as 'n geloofsgemeenskap kan glo dat ons vers, verskil kan maak in die omgewing en in die wêreld waarin ons leef. Dankie dat ons dit by herhaling vir mekaar kan sê. Bewaar ons dat ons nie saam praat en negatief leef uh oor alles wat verkeerd is of wat uitgewys kan word nie. En daarom bid ons Here in die besonder vir die land waarin ons leef. Dankie vir 'n tyd waarin U vir ons almal geplaas het om deel te hê op watter vlak ook al om ons wêreld te beter en 'n voordeliger plek te kan maak om in te leef. Ons bid in die besonder vir ons regering vir die veranderings wat daar plaasgevind het. Dankie vir positiewe terugvoering wat ons kan kry oor baie dinge. Ons bid vir wysheid. Ons bid vir die plaaslike regering ehm uh, wat onder uh spesifieke soeklig ook staan. In die besonder die burgemeester van Kaapstad wat ook die groep wat vandag vergader om om ook uh, te besluit hoe die pad vorentoe loop. Ons bid vir die droogte Eh, in die Weskaap. Dankie vir soveel wat ingekoop is om water te bespaar en om 'n verandering te bring klein bietjie elke druppel wat tel. Ons bid ook vir wysheid vir die plaaslike regering om dit reg te bestuur. Ons bid vir die skole wat in hierdie week begin, in die besonder uh, jong kinders wat uh die jaar uh sal begin met hulle eerste skooljaar. Ons bid vir almal wat in nuwe werke nuwe werksomgewings gaan staan. Studente wat eh, eh, skool verlaat het, wat begin studeer of in 'n nuwe werkomgewing staan, wat miskien werk soek. In die besonder bid ons vir die onderwysers en onderwyseresse in hierdie gemeente. Wil u vir hulle seën. Soms in hulle frustrasie, soms in hulle ongemak met die stelsel. Maak hulle bewus, Here, van die waarde om met jong mense te werk. En daarom bid ek in die besonder u seën vanoggend vir hulle. Ons gaan lees uit uh, Josia 24 in hoofstuk 23 sien julle die agtergrond uh, eh, Josia wat uh, afskeid neem 'n soort van twee afskeids toesprake wat hy hou en die agtergrond van uh, hierdie gedeelte is Josia uh, Josia 23 sien julle uh, sien u dat die Josia oud is maar die belangrike wat 'n mens van hierdie hele gedeel, twee gedeeltes in gedagte moet hou. Ons gaan net hoofstuk 24 lees. Is dit uiteindelik rustig gegaan en goed gegaan met die volk? En dan kom Josia en hy eh, gee sy laaste afskeidstoespraak en kyk terug, eh, maar hy kyk eh, ook vorentoe. Nou lees ek in Josia 24 Sigem is 'n belangrike samekoms plek uh, waar die volk bymekaar gekom het, baie groot dinge 'n soort van gebeur het amper soos die goed wat by die Unie gebou gebeur belangrike aankondigings wat uh, eh, gemaak word in hierdie die volk uh, trek saam by Sichem en dan lees ek van uh, verse 1 tot 4 en dan ook van vers 13. Josua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptdraers geroep en hulle het hulle plekke ingeneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Josua vir die hele volk: "So sê die Here, die God van Israel, Lank gelede het julle voorvaders onder hulle was Tera vader van Abraham en Nahor, ander kan die Efraat gewoon en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham ander kan die Efraat geneem en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakommelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het ek die Seerberge gegee om in besit te neem haar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe en dan die verhaal oor hoe hy hulle eh, na Egipte toe geneem het en hoe hulle teruggekom uh, het uh, na die beloofde land toe hoe die uh, oorwinning oor uh, al die verskillende nasies en stamme gegee is en dan lees ek in hoofstuk 13 ag vers 13 van hoofstuk 24 is 'n baie mooi vers en ons gaan nie daarby uitkom nie, maar ons mens kan dit mos nou van toepassing maak uh sonder uh, om daaroor te preek. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie. Stede wat julle nie gebou het nie. Maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Efraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie. Kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Efraat of die gode van die Amorite in wie se land jy woon? Wat my betref, wat my en my familie betref verskoning. Ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord: Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het Hy het ons groot wonders hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amorite wat in ons land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê: "Julle kan nie die Here dien nie." Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n einde aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê: "Nee, ons sal die Here dien." Toe sê Josua vir die volk: "Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien." En hulle antwoord: "Ons is." Toe sê Josua: "Verwyder dan nou die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel." Uh, ek wil amper sê die teksvers as 'n keuse vir uh, 2018 die tema is is is vers 14 eh, en 15 maar spesifiek vers 15 of as jy dit nie goed vind om die Here te dien nie kies dan vandag wie jy wil dien wat my en my familie betref ons sal die Here dien Josua in hierdie verhaal en is 'n baie bekende verhaal en ek het nogal teruggeblaai daar in my argiewe om te kyk of ek al oor hierdie teksgedeelte gepreek het en ek en ek gesien ek het so 17 jaar gelede het ek uh, op die rekenaar my preke begin skryf en ek kon niks skryf uh, eh, eh, daar nie maar hierdie teks ek ken ek al van kindsbeen af moontlik julle ook kies dan vandag vir julle wil dien en dan sê Josua so 'n ongelooflike mooi vers ek in my huis ons staan hier as 'n leier ek sê vir julle ons sal die Ek en my huis of soos hierdie vertelling sê, ek en my familie gaan die Here dien. Josia kom hier in in hierdie toespraak want ek weet nou nie presies hoe dit gelyk het, al die mense was daar mekaar en mense wonder hoe hulle klank uh, gewerk het. Ek het nou gister 'n troue gehou en daar was maar so 60, 70 mense en 'n man kan nie sonder klank daar werk nie, so hulle akoestiek waar hulle ook al by mekaar was uh, was heel goed uh, moontlik Maar Josia kom in hierdie toespraak en hy kyk terug en herinner die volk aan die ongelooflike pad wat die Here met hulle geloop het. Hoe hulle uit Egipte gekom het, hoe hulle teen die verskillende stamme geveg het. En ons moet onthou Josia is uh, eh, in die Ou Testamentiese volk hulle die goedheid en die beskerm van die Here het hulle ervaar in die manier waarop die Here hierdie volk bewaar het in die gevegte en oorloë wat hulle teen vreemde nasies gehad het. Die konteks waarin ons vandag leef uh, is heeltemal uh anders, maar die Here kom en het sê Josia hierdie volk op die pad bewaar en hulle gebring in hierdie land en dan sê hy hy het vir julle 'n boorde gegee wat julle nie bewerk het nie in 'n omgewing in stede in die plek waar julle gebly het is 'n ongelooflike plek. Uh, maar die realiteit was die volk het teruggesak, het dit rustig gegaan, uh, die oorwinning was behaal en die vyand was verslaan. Uh, En dan kom Josua spesifiek en hy sê uh daar's verskillende gode wat julle dien, die gode wat in Egipte was of die gode van die mense wat hier naby julle bly. Julle aandag kan afgetrek word deur die omgewing waarin julle bly. En ons dink dit lê miskien verskriklik ver, maar dit lê ook in ons konteks net op 'n ander vlak en hy kom uh met 'n appel En hy sê die gevare lyk is totaal van 'n ander aard en dit lyk anders as wat julle op die pad gehad het. En dan kom die volk en hulle is hulle is ongelooflik positief leiers en sê, "Maar natuurlik sal ons die Here dien. Ons wil 'n pad met die Here loop. Ons dien die Here en die woordvoerders kom en ons het hierdie pragtige belydenis. Ons sal die Here dien." Jesus my verlosser leef. Stellenberg reik uit oor alle grense. Dit sê 5500 lidmate uh in teorie ook hier waar ons bly. Maar ons ken uh die uiteinde van die volk se verhaal. Die res van die van hierdie Bybelboek tot voor die Nuwe Testament is 'n verhaal van van mense wat nie by die belydenis gehou het nie. Hulle kom en hulle sê ons kies om die Here te dien. In die Bybelse verhaal uh, is vol van daai keuses wat mense gemaak het. Adam en Eva en ek kan op oor elkeen uitbrei. Kain uh en die ding met Abel, Abraham wat gekies het om te trek. Daniel uh Petrus as 'n leier ook in die disipel bring Paulus met sy dramatiese bekering en Jesus kom en hy roep mense en hy sê raak deel van van my disipelkring en hy stel hulle voor keuses om verantwoordelik voor God te lewe is om te kies is om te kies en by herhaling te kies maar om te kies En dit sê die verhaal in ons eie lewe se verhaal ook maar daaruit te lewe. Die keuse is in 'n sekere sin nie verskriklik moeilik nie, dis iets kognitief of verstandelik wat ons het. En ons kan allerlei voornemens hê. Uh eh, ek ken uh die bekende idiom the proof of the pudding is in the eating. Verseker dink u ook oor u lewe. Verseker dink jy aan jou werkomgewing waarin jy staan. Verseker dink ons as kerkraad en kollegas ook uh, oor die gemeente. The proof of the pudding is as in is in the eating. Ek het nagedink oor uh, oor hierdie gedeelte en besluite wat uh, ons maak want ons lewens word bepaal deur die besluite wat ons doen. En ek wil graag twee voorbeelde noem. Ek het hier in die begin van die jaar so ek huis toe ry ek gaan ek baie keer sommer by iemand aan en ek stop daar by iemand en ek gaan nou nou nie vir die persoon te na kom nie. Ek gaan nou net kyk of hulle in die kerk is. En ek lei die klokkie en ek wil ek is amper uit die veld uit geslaan. Dis nou weer. Eh, ek het mos nou ook 'n jong vrou, maar dis 'n jongerige eh, middeljarige vrou. Mamma, ek kon nie my oë glo nie toe ek toe sy die voordeur oopmaak. Ek sê, "Luister. Wat gaan nie aan?" Uh sy sê net sy het 25 kg afgeval. En dis 'n uh, nee, dis sy daai nie. Hou hom net nog 'n bietjie af. Nee, sorry, sorry. Dis O oh nee, hy's nog nie op nie, hy's op daai skerm. Amper maak ek nou 'n fout. Ek sal haar net 'n foto eh, wys nie. En sy sê, uh sy het 'n jaar gelede het sy besluit dit kan nie so aangaan nie. En sy het 'n besluit geneem oor haar oor haar liggaam. En dit is 'n jaar en dit is 25 kg daarna ek het die afgelope vakansie was haar mos nou artikel Rolien Strauss wat nou klaar studeer het en haar, haar man het en, en dis die foto want ek dink sy het omtrent so gelyk daai tyd uh, toe hulle mekaar ontmoet het uh, toe hy nou lyk like my eers eh, vakansie liefde of hy daar daar by die see ontmoet en hy sê hulle dit was Desember en hy het met die meisie begin praat en so aan en sy sê toe daar vir hom Hulle praat so en sy sê ek is nou hier besig om af te tik. Dis my laaste nuwe jaar, laaste voorneme van watter jaar dit ook nou was. Hier tik ek hom nou af. In Desember. En hy sê hy daar gesit en hy gedink met hier met hierdie meisiekind wil ek op pad loop. Ek het gister aand, ek het verwys daarna was ek by 'n troue kry iemand van uh, Wellington in die gemeente ek gaan later weer daarna verwys en ek stap uit daar waar alle rokers is en uh, ek uh, is hier tussen die rokers en iemand van Wellington wat ek goed uh, daai tyd goed geken het sy sê op haar eie vir my ek sê my aarde ek, ek kyk die besigheid so uh, sy sê vir my ek het 5 jaar gelede het ek vir my gesê self gesê Sy verduidelik nou lank pad hoe sy die sigarette neergesit het. Het ek dit neergesit. En nou sy sê dit ruik nog altyd lekker daai besigheid. Ek verstaan dit nie, maar sy het nog nie weer 'n sigaret opgetel nie. Ons lewe bestaan uit keuses. En vir ons as 'n geloofsgemeenskap begin dit by hierdie gedeelte wat of ek wil daarbey aansluit by Josua vir die volk sê: Kies dan vandag wie jy wil dien. Bekering is verseker 'n een eenmalige eenmalige eenmalige proses waar ek na die Here kom. In erns lê dit in jou verlede. Elkeen kan as ons hier bymekaar is en kom staan voor het die meeste op een of ander manier tyd om te sê, uh, "Miskien toe jy agterkom, het jy 'n pad met die Here geloop." van kleins af met die Here 'n pad geloop, maar eers vir die Here gesê, Here, ek loop 'n pad met U. Maar bekering is verseker 'n daaglikse proses ook. 'n Proses waar ons vir die Here sê, Here, ek het ek ek leef nie meer in toegewyd, so toegewyd aan U en nie. Ek gee my lewe voltyds vir U en ek werk vir die kerk, maar ek moet telkens vir die Here sê, Here, laat ek nie vasgevat word en vasgevang word in 'n materiële wêreld of omgewing nie. Ek moet telkens vir die Here sê, Here, ek is 'n leier in die gemeente. Hoe my geestelike lewe lyk in die pad van toewyding wat ek met die Here loop. Ek moet voorloop daarmee. Here, ek kom bring dit vir u en ek ek maak 'n besluit en aan die einde van die jaar kan ek sê Here, waar is die pad? En ons kan oor allerlei voornemens praat van mense wat nie werk nie. Maar dit is goed dat ons met mekaar praat om te sê hoe hoe hoe lyk my lewe? Wat is die keuses wat ons wat ons maak? En verseker sê almal dan uh die volk stem saam as die Here verseker sal ons u dien. Maar dan moet ons gaan kyk. Hoe loop die pad in terme van my afsondering in stilte tyd wat ek met die Here maak. Here loop. Ek sukkel daarmee om Ek het ek is op ek kry twee eh, van twee groepe kry ek dagstukkies wat spesifiek gaan oor eh, oor contemplation en toewyding. Een een is van die Fransiskaanse orde. En ek probeer moeite doen om juis dit wat ek natuurlik is nie om in terme van besluite daaraan aandag te gee. En as ons na die Here toe kom en ons vra aan die begin van die jaar Here hoe lyk my diensbaarheid Here hoe lyk my uh wyse waarop ek my persoonlike stiltheid uit inrig Here hoe lyk dit waarop ek uh, my geld aan u gee leef ek met met 'n oop hand dan moet ons kom soos wat die verlore seun kom uh, en sê ek wil weer na my vader toe gaan. Wie Egelou het 'n het 'n baie mooi gediggie geskryf uh, oor die verlore seun waar hy daar uh, eh, eenkant sit en sê daar waar ek hoort is in die vaderhuis. Kom ons hak aan by Eh, die verlore seun en sê vir die Here in die begin van die jaar. Miskien vanaand op 'n ander manier môreoggend as jy gaan stil word. Here, hier is ek. Kom ons luister net na wie u gelouse gedig. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Opstaan uit my vodde en my vuil. Opstaan en onder die volle maan wat geel streep oor die vlei land gaan en huil aan sy breë skouer en hom saggies vra om alles te vergeet en te vergewe die jonkrag van my hoon wat hy moes dra dat ek weer soos 'n kindjie klein die lewe vol sonskyn voel die vreugde van my werk in die wingerd waar pers die swaar korrels hang dat ek weer voel my hande jonk en sterk die voorjaarskoete saggies teen my wang Voorwaar, onmiddellik na my vader sal en moet ek gaan en aan sy voete val. Daarom wil ek nooi, soos iemand baie mooi gesê het, om van God jou blyplek te maak. Eh, daar is 'n uh, 'n Sarum primêr in wat in in die 1500s gesê het God, be in my head and my understanding. God, be in my eyes and in my looking. God, be in my mouth and my speaking. God, be in my heart and in my thinking. God, be, in, be at my end and in my departing dat God deel van my lewe sal wees. En daar's 'n kant wat dit wat dit wees is om te sê ek is in God se teenwoordigheid. Is 'n bewuslike besluit om te sê ek sal nie toelaat en ek sal besluit dat ek nie die duiwel vat kans gee in my lewe nie. En dan wil ek spesifiek uh, een of twee voorbeelde noem oor die vatkans van die duiwel. Ons harte breek in as as die duiwel vatkans kry in huwelike. Ek weet nie wie van u in die omgewing van 45 tussen 45 en 50 is nie. Wat 'n wonderlike jaar sal dit wees as almal tussen 45 en 50 waar huwelike die meeste opgebreek word. Waar wat ook al gebeur. Dat mense sê ek ek besluit om die vrou wat die Here vir my gegee het en wat ek gekies het of die man dat ek vir haar sal lief wees en ek ek gaan hard werk daaraan. Ek wil hulle nooi kom praat om praat met my oor die seer en die swaar en die pyn as 'n mens daardeur gegaan het. Ek nooi jou as jy in daai ouderdomsgroep is. Neem 'n besluit oor die mag en die greep en die vatkans vir die duiwel en die bose om aan die wêreld se goed verslaaf te word. Ons as mense uit 'n arm gemeenskap of ander gemeenskap hier, hier kom en hulle hulle kyk aan die omgewing waarin ons bly in die karre wat ons ry. Ons kan nou maar sê wat ons wil, ons is 'n miskien gaan dit nou nie so goed met jou nie, maar ons is 'n ongeloofde bevoordeelde gemeenskap. En ons mag dit toelaat dat die dat die ekonomie in die in Mammon 'n vat kans op ons hê nie, op ons kry nie. Kom ons besluit daaroor en leef dit prakties uit. Ek het 'n boek in die tweede plek keuse eh, wat ons maak is kom ons kies vir vreugde. Ek het die voor die vakansie het iemand vir my 'n boek in die hand gestop uh van uh van die Dalai Lama aan Tutu waar hulle uh, in Indië is jy alright. Ja, as jy 'n dokter hier rond. Ons gaan net die Dankie David. Hier's ook 'n dokter, maar wag, as iemand nou daar aan die ander kant, kom ons help net gou daar. Dankie Simon, is net hier so voor. So right. Welkom jy moet sê ons het 'n uh, eh, eh, hier is 'n rolstoel en 'n draagbaar. So uh, eh, Dawid, dankie. Uh, Simon is hierso. Dis nee nee Marius, ek weet jy hoor maar net gou daar. Ons oh, reg, ja, ons kom aan gaan sê, ons kan maar rustig wees. Julle sal praat. Dankie. Daar's nou twee dokters daar, so. Ek ken al twee persoonlik. So hulle ek het vertroue in hulle. Ek het 'n glas water ook hier op. Dis al wat ek kan aanbied van my kant af. Ek moet dit nou maar self drink. Dankie Marius. Dankie julle. Ek, ek ek ek het 'n boek wat iemand vir my gegee het oor oor vreugde, joy wat die Dalai Lama en en Ja, biskop Tutu daar het Indië bymekaar gekom en hulle week gevat um, want hulle sê dis 'n algemene menslike beginsel dit lê nie net in 'n sekere godsdiens nie en dan het hulle en ek gaan ek gaan net daaraan oh, dankie hulle vat hom nou <laughs> hulle het bymekaar gekom en vir 'n week lank gepraat oor oor uh, oor joy, vreugde en hulle sê dis nie happiness nie en dan het hulle uh, uh, 'n hele paar pilare vir vreugde om te sê ek kies vir vir vreugde want vreugde is geluk is iets gelukkig om gelukkig te wees is is dinge wat my gelukkig maak maar vreugde lê lê dieper en ek gaan dit net ek gaan dit net noem ons het nie tyd om daarby in te volledig stil te staan nie. Maar hulle sê as ons as ons kies vir vreugde beteken dit dat ek dat ek perspektief behou om te onthou is 'n saak wat nie net een kant nie. Ons word so ingetrek dikwels met probleme en moeilikheid en ons besef dat besef nie altyd omdat ons nie perspektief het nie en subjektief betrokke is dat dat dit nie die einde is nie. Dat God uh, in beheer is. Nederigheid. Dis interessant dat twee sulke manne sê om om vreugde te beleef moet ek beskeie leef ek moet ingetoe wees en ek moet fatsoenlik wees ek moet in die derde plek humor behou as ek wil uit vreugde leef dat ons die lewe moet ligter neem dat ons humor moet raak sien dat ons dat ons goed nie te ernstig moet neem nie om vanuit vreugde te leef as ek dit kies, beteken dit dat ek dat ek moet kan vergewe. Miskien moet jy viroggend besluit om iets of iemand of 'n saak net hier viroggend neer te lê. Om uit dankbaarheid te leef. Uh donderdagoggend by die mannebediening, die persoon wat dit hier uh wat dit gesê het is viroggend hier het gesê ons As ons as ons bid, vra ons net die hele tyd. Ons ons wil net deel kyk wat ons by die Here kan kry. Ons lysie is so lank. Maar waarvoor kan jy dankbaar wees? Van van die seëninge wat wat die Here vir jou gee oor jou gesondheid. Wat siek was, wat daar herstel kon wees jou finansiële situasie wat miskien verander het of in hierdie moeilikheid wat jy is wat jy nog kan sê met die Here het ongelooflike mense om my gegee. Om uit vreugde te leef is om deernis en medelee met mense te hê. As iets waarna gestrewe moet word. As mense met ons te doen het. Ons is 'n geloofsgemeenskap as individue. Is dit so en ek werk probeer hard daaraan werk omdat ek nie natuurlik dit is nie. Om vir al julle wat in moeilike omstandighede, ek sien 'n hele paar bouers hier werk uh wat hier is wat in in die bouomgewing werk om dat mense ervaring kry. Eh, hierdie persone deernis in medelee dat ons sagter omgaan met mense. Eh, en dan om vir vreugde te kies is om met vrygewigheid te lewe. Om nie net vir myself te leef nie. Om om iets weg te gee. In die derde plek die keuse naas vreugde wat ons moet maak is dat ons die eerste plek na ons gees moet kyk, dit was die eerste een. Maar dat ons ook na ons liggame moet kyk. Om om my om om om te sê maar ek kies maar ek kies in hierdie jaar ook om myself te ontwikkel om my grense so diep bietjie te skuif daar's uh, die ou spreekwoord daar's net 'n diepte verskil tussen 'n groef uh, en 'n graf Miskien moet jy besluit om 'n nuwe vaardigheid hierdie jaar aan te leer Miskien sê die Here vanoggend vir jou dis hierdie jaar of dis hierdie maand of is hierdie dag wat jy verkeerde gebruik van alkohol net moet stop om te sê daar's die perk. Miskien sit jy met een of ander afhanklikheid. Miskien is jy 'n roker. Want ons liggame is tempels van God. Ons liggame is heilige tempels van God wat vir hom kosbaar is. Ek het die grootste waardering vir iemand wat swaar is en wat bitterswaar weeg. En jy kry so iemand in daai persoon uh weet jy het eers 'n besluit geneem en daai persoon st stap of hulle draf so slakke passie of stap daar in die gym om te weet eers lê daar besluit agter. Ek kyk na my liggaam. In die vierde plek kan ons besluit om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Uh so twee Sondae gelede in die in die rapport het Hanlie Retief gepraat met Burre Burger. Is nou nie die onderwyser oud skool of wat hier by ons nie. Burre Burger is haar 'n man van die platteland en erns het die situasie uh, het dit so gebeur. Ek dink as hy by die 6 die 600ste vraag Hulle daar naby Nuwerus erns het het hierdie klomp mense bymekaar gekom en na die groot lorry gekom en die boere het met hulle bakkies gekom. En Burre Burger is 'n is 'n boer daar van Namakwaland. En hy het besluit ek gaan 'n verskil maak. Die Here verwag nie van jou om vragmotors uh te reël en vir boere droogte help te gee nie of lorries te reël nie. Maar hy verwag van jou iets Hy wil hê jy ek en jy moet 'n verskil maak. Anders is ons soos hierdie soos hierdie klomp Jode wat sê, "Dis reg, Here, ons ons gaan nie dien, maar ons gaan net eintlik aan met ons lewe en ons dien ons eie gode of die gode van onsself." Dit kan nou politieke ry wees. Eh, maar een van die mooiste simbole uh van die nuwe president van Ramaphosa was die afgelope vakansie toe daai Khoisan manne daar by die Unie gebou gesit het en hulle sit daar en hulle raak honger en hulle eh, eet later nie en hulle is daar by hulle tentjie en almal kom en hulle neem fotos en hy daag een oggend daar by hulle op en hy loop sit op 'n stoel by hulle en of hy dit nou of hulle of hulle versoeker nou gaan aan beantwoord of nie dit weet ons nie maar hy gaan sit by hulle en en hy luister na hulle En hy gee op die een van hulle vliegtuigkaartjie dat hulle by hulle mense kan kom daar in die Ooskaap. Vir my is hy mooie en ek dink dit het uh die vorige president Mandela ook gedoen. Die die simbool van dit wat dit sê. Ons hoor baie keer stories van iemand wat in die ry gestaan het en iemand wat nie geld het nie of sukkel om met sy geld en hy hy hy help hom of daar staan in die ry en hy sien dis iemand wat swaar kan en hy betaal sommer die 100 of die 200 rand as ek dit kan bekostig. Dit gaan nie oor oor die 100 of die 200 rand nie. Maar dit gaan oor die simbool van klein dade van woorde en waardering en goed wat ons op plekke doen om mense se lewens se verskil te maak. om aan mense se lewens 'n verskil te maak, om hulle om hulle net te bedien met my tyd en my teenwoordigheid. En daarom wil ons baie moeite doen met hierdie fokusprogram wat ons het en sê, kom ons gee 'n bietjie van ons tyd met mekaar. Ons is nie so verskriklik besig nie. En die mense wat die besigste is, is jy die mense wat op die end die diensbaarste is of baie diensbaar is. Maar kom ons Kom ons besluit om vir vir mekaar diensbaar te wees, om vir mense geleenthede te gee om met mekaar te leer ken. Ek was op die afgelope gemeentekamp was ons uh verlede jaar hier in die einde en daar's persone wat saam met ons op die kerkraad is en dis was die eerste naweek geleentheid wat ek uh, saam met die persone is en ek is al 5 jaar met hom saam op die kerkraad en ek besef mens ongelooflike wonderlike mense en jy leer ken kante van 'n persoon wat jy nie het nie en ons verruim mekaar se lewens so. Kom ons besluit in die 6de plek ook. En jy besluit uh ek gaan moed hou en ek gaan nie opgee nie. Wat ook al jou situasie is. Ek het 'n ander voorbeeld hier gehad. Ek is gisteraand by die troue wat ek was, loop sit ek daar by iemand wat in die vorige gemeente wat ek was en ek begin praat met hom en toe toe hy instap toe het hy met 'n Uh, eh, ek gaan nou sy naam soen want ek sien William Lilly sit hier, hy ken hom Dani Opperman. Ek het Dani Opperman goed geken en hy stap met 'n kierie. Ek sê Dani, jy weet, hoe stap jy met 'n met 'n kierie? En hy begin vertel my sy storie oor hy hoe hy aanvanklik leukemie gehad het en toe hy net die leukemie sy hele arms is gevlek. En hy sê toe ek die, net 'n jaar reg is van leukemie en hy, hy vertel hoe sy kyklam geraak het en uh, hoe hy uh, gaan jag het en in, in mekaar gesak het en hoe Gulein uh, eh, ek, ek dink ek spreek die woord reg uit of die siekte Gulein 'n Parys sindroom by hom gediagnoseer is en hoe hy later verlam in die hospitaal uh, gelê het en omtrent net sy kop en sy hande so kon beweeg en hoe hy medikasie gekry het en ek vra vir hom hoe het jy gevoel? Hoe hoe voel 'n man as as, as hy goed vou? As jy kallie, was net een ding. Ek het geweet die Here help en die Here is daar, maar ek het ek het vir myself gesê, ek het besluit ek gaan nie moed opgee nie. En hy stap redelik oorait met 'n kierie besluit vir jaar in watter situasie jy ook al is of dit nou met 'n kind is of iets wat jy nie beheer het nie want op 'n sekere sin is as deel van die siekte wat hy nie beheer het. Ek gaan nie moed opgee nie. Ek gaan nie moed opgee om oor en oor te probeer nie. Uh in die sewende plek, uh geen probleem is te groot nie. Ek het verwys na Cyril Ramaphosa in die afgelope week het het uh Rolf Meyer Eh, geskryf oor die verhouding wat hulle eh, in die begin gehad het en met die onderhandeling en hy sê hulle het vir mekaar gesê ons sê vir mekaar en hulle het van daai standpunt uit gegaan en daarom het ons 'n eh, relatiewe gelukkige land om te sê geen probleem is te groot dat ons nie dit onder mekaar kan uitsorteer nie Ek het die twee jong mense wat ek eh, gister getrou het in my gesprek wat ek met hulle gehad het voor die tyd, het ek gesê, "Hoe kom julle met mekaar aan?" En hulle hulle sê nie ons is bitter gemaklik met mekaar. Ons beklei omtrent nooit nie. Ons ons en hulle is al 6, 5, 6 jaar saam. Ek sê, "Maar wat is aan die ding?" Hulle sê vir my die die meisietjie sê vir my, "My ma het my geleer en ek het vir hom gesê ons hou daarby. Ons maak nie 'n issue van goed nie." tussen ons nie. Ons maak nie groot issue nie. Toe Bremer weg was hier het hy uh, met ons met die personeel gepraat en hy het so drie punte gehad en die een van die goed wat hy gesê het onthou om nie dramas te maak nie. En die eerste van alles is mos soms as ons as ek 'n drama maak, weet ek nie, ek is die persoon wat die drama maak nie. Ek dink ek ek sê 'n man wat drama maak nie. Maar kom ons besluit Ek maak nie dramas nie. Ek maak 'n issue van goed. Ek hanteer dit verantwoordelik of dit in my huisgesin of in my werkomgewing is. Ek hanteer dit met deernis en 'n fyn aanvoeling. En in die laaste plek ek ek hou nou nie eintlik van die woord nie, maar dis mos nou die miskien die beste om dit te beskryf. Besluit oor jou bucket list. Hier's iemand wat in die kerk sit hier en ek vra ek het die afgelope week 'n week gelede van gevra uh, hoe lyk jou jaar uh, die persoon sê nee ek gaan maar weer terug werk toe uh, maar, en ek vra is daar iets opwindend en, en toe is daar goed wat sy besluit om te doen wat voor lê Daar is 'n verskil tussen 'n groef en 'n graf. Ons ons mag nie sommer net lewe en nou jy gaan my lewe aan Ons moet ons oomblikke skep. Paulo Coelho, die skrywer wat ek baie voor lief is, hy het gesê hulle wens Uh, hulle kan eendag op sy grafskrif skryf en dis die laaste punt. Hulle het gesê hulle hulle moet daar skryf he died while he was still alive. Hy het so hy het gelewe. Natuurlik is dit so dat ons hier die klein dingetjies moet soek wat vir ons kosbaar en belangrik is. Dat ons momente moet skep in elke dag, in elke week wat vir ons belangrik is en kosbaar is, dat ons kan leef. Enjoy the little things in life because someday you will realize it was the big things that I done, die klein goedjies wat ons wat ons moet waardeer. Maar dit is ook so, ons moet ons moet moeite doen, ons moet besluit. Ek ek ek sit vir my 'n paar merkers neer van van dinge wat spesiaal is, wat uitstaan. En elkeen se omstandighede en finansiële omstandighede bepaal wat dit uiteindelik gaan wees. Mag die Here vir jou die genade gee om vir hom te kies en uit van hierdie keuses veranderend te lewe. En dit het te doen of jy graad 3 of 4 of 5 is en of jy 85 of 86 is. Mag die Here vir jou 'n besondere jaar gee omdat jy reg gekies het. Here, dankie dat ons kan kies dat ons kan sê ek en my familie, ek en my huis ons sal die Here dien. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met die offergawe te dien.